Та так ніби. Ну от. І коли американці зможуть оце зрозуміти і схочуть таку волю нам принести, то нехай сміливо йдуть, нехай хоч завтра починають війну. Ми їм дамо свою народну армію повстанську, вона в ячейках давно вже є і воює з совєтами. А тоді повстане ціла організована армія, та не тільки на Україні, а й в Росії і по інших краях Радянського Союзу. Та чи американські капіталісти здатні це зрозуміти? Оце питання. Як ви думаєте? Гість зітхнув і сказав. Та хто його зна? Це у великій мірі залежало б ще й від того, чи вони повірили б, що більшість людей в Радянському Союзі мають отаку ненависть до Сталіна та більшовизму, як оце ви кажете. А що? Американські капіталісти такі дурні, що не можуть зрозуміти такої простої задачі, яку й Гаврик може рішити? запитав Юхим. Та яке ж інше почуття може бути у наших радянських людей до більшовизму? Нехай зміркують. Я заробляю 400 карбованців на місяць, так? А кіло житнього хліба коштує карбованець 20 копійок. На нашу сім'ю треба 4-5 кілограмів на день, скажімо, ну, 6 карбованців а на місяць, значить, 180 карбованців, так? На самий хліб. Скільки ж питається в задачі зостається на все інше? 220 карбованців, а дрова самі на місяць зимою 500 кілограмів коштують 230 карбованців. Отже, ще й не вистачає на дрова, а чим же жити? М'яса ми в очі ніколи не бачимо. Молоко для дітей раз на тиждень на чотирьох один літр купуємо, а на трамвай, а на городину, а на тютюн, а на е, про одежу вже й не думати. Діти голі та босі бігають навіть зимою. Живемо напівголодні, сонця ніколи не бачимо. Бабраємось у бруді, дихаємо смітником та нужником, з хвороб не вилазимо. Та отак не день, не місяць, не рік, а роки, аби з кінця до самої смерті нашої. І діти наші так само будуть жити. Оце наше щастя. А там трошки вище за нас розкошують наші пани. живуть автами по вулицях, заливаються шампанським по своїх ресторанах, живуть у палацах і особливих помешканнях. Так скажіть на милість, чи треба багато розуму, щоб зрозуміти, яким чуттям такі, як ми, радянські люди можуть горіти до Сталіна та його партії. А нас же таких, як наша сім'я, є відсотків 60. Значить, мільйонів 120. Ну, трошки менших, ніж ми з лідарів, є відсотків 30. А відсотків 10 оті розкошуни сталінці. А до цього додайте мільйони тих, що по концтаборах, як от виті наш по нас пропадають. Та рідко знайдете у нас по Союзу сім'ю, у якій би не було свого панаса ближчого чи дальшого а голод 1933 року. Мільйонів вісім у нас в Україні померло від нього. Матері дітей своїх їли, трупи по вулицях валялись. Селяни з сіл бігли в міста і просили милостині шматочком хліба, того самого хліба, який вони самі робили, та який сталінці у них забрали. Хто ж його створив? Хто організував той голод? Юхим витяг жовту худу руку і крикнув Сталін. Сталін свідомо організовано створив нам голод, щоб загнати селян у свої колхози, у свою каторгу тут у нас на Україні. Та й співай тепер нам гімн. Живи Україна прекрасна і сильна. Бо в Радянському Союзі ти щастя знайшла. Так от нехай американці зміркують. Може у населення України не бути отієї ненависті до Сталіна та його ладу. га? Може, скажіть. І, бачачи, що гість мовчав, Юхим обурено тикнув у нього пальцем, неначе той був американцем. А, мовчите. Але війна не мовчатиме. Вона скаже своє слово. І вони почують його наші пани. Світ жахнеться від нашої любові до сталінців. Замучимо. Замучимо, замучимо. Раптом блискавкою промиготіло у мозку Степана Петровича. Він злегка труснув головою, неначе викидаючи щось із неї, і спитав, а що ж нам?